Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. <clears throat> Pentru mine este bucuria aliasă că mai o dată mă primicesc Dumnezeu să mă găsesc în locul acesta și mă mai să mă găsesc, dar să fii cu binecuvântare preasfântului Fabian și slujitor de astăzi la această Sfântă Liturghie. Vă mulțumesc pe Fabian și mai ales mulțumesc pe Bună Dumnezeu, fiindcă ieri eram foarte bolnav și am putut sluji și cu ajutorul lui, acum mă simt bine și am putut să în această Sfântă Liturghie. Am auzit astăzi Evanghelia care are Evanghelia are foarte multe învățături. La sfârșit auzim Mântuitorul care spune că, cu ucenicii lui că sunt câteva între cei, cei prezent, care nu, va, nu vor muri înainte de a vedea slavă lui Dumnezeu venind cu putere. Ce înseamnă asta? Câteva, nu toți. Dacă vedem în Evanghelie, vedem că imediat după vine, da, vine schimbarea la față. Deci, care nu mai cred din ucenicii lui care au văzut, au văzut schimbarea la față. Au văzut cu adevărul puterea lui Dumnezeu venind. Slavul Dumnezeu venind cu putere, înainte din ziua această lumină necreată a schimbării la față cu care Dumnezeu a arătat Dumnezeirea Lui înainte de moarte. Sunt foarte puțin fiecare neam a oamenilor care au binecuvântarea aceasta, binecuvântarea aceasta cea mare, i-a văzit, a văzit lumină cea mare. Da, da? dar este lumina a ziua ce ne oferă, este lumina frica enormă. Din cauza lui s-a pierdut în suflet. Vai de lume. Și nu vorbesc numai de, despre cărți, dar despre mine, fiind de noi creștinii trebuie să fim liberi în zile de astăzi. Acum, lumina, lumea încearcă să găsească în fiecare moment ceva de a spune împotriva creștinii. Vrei, iau, spune creștinții, duci la Dumnezeu, face seama crucii și face așa. Și vai de noi, dacă noi devenim motivul să se dispacțeze, cine, dispacțeze cineva din biserică, să piardă cineva sufletul. Și ce este, ce este pierdere este separarea noastră din Dumnezeu este să ne separăm, fiindcă în viață aceasta, dacă ne separăm cu Dumnezeu, vom fi pentru tot totdeauna separați. Nu putem face legătura aceasta. Nu putem să primim Mântuitorul nostru Hristos în inimile noastre decât, decât să în viață, suntem în viața aceasta. Așa putem să ne mântuim. Viața aceasta la nu este nicio posibilitate de convenție. Este posibilitate pentru sufletele mai bune să fie ajutate de rugăciunile celor care sunt reformate. Da? Posibilitate pocăinții pentru păcătosul Dumnezeu. Pocăinții pentru omul care s-a separat definitiv de Dumnezeu. Să pierzim sufletul nostru dezastrul deci cel mai mare care poate să vină la om. Să piardă familie, să piardă la avere, să piardă toată aceea nu e așa așa de de așteptat. Dintre toate aceste romanțe ca să piardă sufletul, este cel mai mare dezastru. Sufletul omului, spune Mântuitorul, este este mai mare preț decât lumea aceasta toată, decât universul tot. Așa de mare preț s-a făcut la fiecare din noi, Dumnezeu nostru. Fiecare din noi care am primit botezul Dumnezeu Sfântului Cer. Fiecare din noi care facem o viață creștinească, care ne pocăim de Dumnezeu nostru, care ne spovedim păcatele și care ne împărtășim cu Sfântul de Taină, fiind fără împărtășare la Sfântul nu putem moșteni la viața cea veșnică. Așa Mântuitorul ne arată drumul mântuirii și continuă Sfântul Evanghelia zicând despre crucea, despre crucea pe care fiecare om este chemat să facă. Cine vrea să vină tu cu mine, spune Mântuitorul? Cine vrea? Nu obligă adică pe nimeni. Fiecare om este liber. Să urmească pe joacă, să urmească pe Dumnezeu, cum vrea el. Sigur că fiecare din alegerile aceasta va pregăti locul lui la vesnicie. Dar fiecare om este absolut complet liber. Este darul cel mai mare care ne-a dat Dumnezeu. Să rugărim sau nu rugărim, asta este depinde numai din noi. Cine vrea să vină după mine, să plânge, să, să ridice crucea. Politicienii de astăzi spun, cine va vota pentru mine, eu am să fac așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, Eh, nu vor fi taxele și urmă și altele. Toate felul de promisiune, câte asigur, nu sigur. Promisiune pe care ne nostru, pentru că Mântuitorul Hristos este din Cine vrea să, să vină Dumnezeu, se vede crucea. Nu spune niciun cuvânt pentru a ne urmări va fi ușor. Nu. Vom lucrurile lumii acestea. Nu este ușor, dar este drumul cu bucurie. Și ce este crucea? Cine este crucea care trebuie să vină înainte de schimbarea la față, cum vedeți chiar din Evanghelia de astăzi. Crucea este suferință. Și suferințele sunt de foarte multe feluri este suferință de boală, suferință de sărăcie, suferință cea mai grea de calomnie, este, sunt suferințe de fiecare crează. Și toate noi știm foarte bine și din viața noastră personală și din prietenii noștri că omul care trece în suferință poate rău devine mai, mai aproape nu numai așa. Nu numai așa. Devine și mai înțelept. și mai cu mai mare dragoste pentru celălalt. Cu mai mare înțelepciune. Este un, o taină din credința noastră că suferința aparte acestui Dar așa este. Așa este lesbico Cine are, cine are rabbdare, fiindcă au suferit și că spun la, la sine că Uhum. Absoluto. Duhul, la Duhul de eh, lume, de societate contemporană. Societatea contemporană spune, ești născut să ai bucurie, să ai plăcere. Asta este scopul vieții. Să ai plăcerile cele mai mari, cele mai multe, că poți să ia și noi poate fi ce faci la ceilalți. Și așa Vezi aici? Așa spune. Da, exact în spune Dumnezeu. Și eu, că eu, Mântuitorul tău, dacă hotărăști pe mine, te dau bucurie. Te dau bucurie, nu va fi bucurie, nu va fi plăcerea lumii acestea. Fiecare om creștinesc știe care este bucuria aceasta, care este bucuria care ne dă Dumnezeu. Este ceva care nu putem explica, ceva că nu, nu putem nici cu vorbe să, să, să dăm o descripție. Este ceva de nespus. Dar foarte multe din experiențe noastre care, care știm cu vorbele nu se spune numai cu limba, vreau să cu limba inimii. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru tot perioada. Amin. Father George and Father David and Father uh, Jerome and all our uh, members of our lay community. Give uh, uh, um, I just want to say a few words to you on this occasion. I've been invited to do so by His Grace Flavian. Flavian, Today's Gospel reading o să young câteva un Our Lord says, Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. And uh, he goes on to say, Whosoever shall be ashamed of me and of my words, sinful generation, the Son of Man is also ashamed of him when he comes in the glory of his Father and the holy angels. In essence, the, the cross has two aspects. În esență, sunt care două aspecte. So the internal aspect and an external aspect. The external aspect is probably easier to understand. It consists of prostrations, keeping fasts, making the sign of the cross, keeping vigil. The, the internal aspect of the Torah is also very important. That consists among other things, keeping watch over our thoughts, loving our neighbor, and making sacrifices for those around us. Deci partea interioară reprezintă a face sacrificii față de ceilalți, Uh, if we do both of these things, we will have access to the kingdom of heaven because the cross is the key to the kingdom of heaven. Dacă vom face toate aceste lucruri, vom avea acces la cerurilor, pentru că sunt atunci de fapt rai, cerurilor. So let us never be ashamed to make the sign of the cross. să, să nu ne fie niciodată rușine să facem semn de Cruci, or to, to keep it fast. sau să ținem post. Even in Romania, which is a society formed by, by Orthodox values, chiar, chiar, în, Rom, Rom, chiar acest chiar în România, unde deci se societatea se alcătuită din uh, valori ortodoxe, în bază, în mare parte uh, ortodoxe, it's still difficult and tempting to not, not to make the sign of the cross and not, not to keep it fast when out of shame for other people. Uh, chiar dacă acest lucru este predominant, cu toate acestea, eh, uh, în mare parte este rușinos să faci să nu sunt sau să ții post în fața oamenilor. And as you can imagine, it's even more difficult in a society like America, where I come from. Imaginați-vă dacă așa e în România, apoi cum poate fi în America de unde eu provin. But let all of us, whether in Romania or in America, let, let us very, take very practical steps to take up our cross. Chiar, deci, în România sau în America, să facem în așa fel încât să urmăm uh, acest drum al crucii. Both the, the outer cross and the inner cross. Deci, partea interioară și partea exterioară pe care am vorbit. It is only by deeds, by, act, by active living of the Christian life that we can be saved. Deci, uh, numai prin uh, faptele noastre uh, putem, uh, putem fi mântuiți. And then when Christ sees that we're not ashamed to take up our cross, Mântuitorul spune să nu ne fie rușine să um, să luăm crucea noastră uh, pe pe urma Lui. And He will not be ashamed of us, and that cross will indeed become our key that opens the a path or access to the kingdom of heaven. Și Dumnezeu nu va fi rușine să ne primească în Împărăția Lui atunci când uh, va fi cazul thank you for your kind attention and, and, for all your love and for the wonderful example that you show to us who come from America for your piety. Vă uh, pe care ați avut-o față când, când ne-ați primit pe noi și și exemplul și evlavia pe care ne-a arătat-o uh, celor nouă celor veniți în America and ask you all to pray very ardently for us. We pray also for you. Vă rugăm foarte mult, vă rugați pentru noi, așa cum și noi încercăm să ne rugăm pentru dumneavoastră. Thank you. Să trăiți! La mulți da. Credincioși, suntem datori să mulțumim pentru acest festin frumos, duobnicesc, plăcut, gustos, totodată de mare învățătură, ca să vedeți că nu suntem singuri după cum suntem blamați și după cum au fost batjocoriți Sfinții Apostoli și toți ceilalți din, timpul, din timpurile antice ale prigoanelor creștine. Am o nespusă bucurie, nețărmurită, că în îndepărtata America, care este un creuzet la timpul acesta, unde se cloșesc atâtea lucruri, iată totuși sunt mărturisitori ai dreptei credințe. În Grecia și în toată lumea sunt destui mărturisitori care văd prăpastia în care se conduce lumea deliberat nu la voia soartei. Având în vedere că omul când dă să se nece, doar de un pai dacă s-ar sprijini mare speranță, așa și lumea să o înțelegem cu toții, că nu poate fi necată de diavol și de slujitorii lui atât de, fidel dacă mai există Sfânta Liturghie pe pământ după Sfinții Părinți, după Sfintele Canoane. Piatra de care se poticnesc dușmanii lui Hristos și ai Sfinților Părinți este adevărul. Așa cum un izvor niciodată nu poate fi acoperit, el explodează prin altă parte, așa și adevărul care curge de la Dumnezeu, ziditorul cerului și al pământului nu poate fi acoperit. Nu zadar Mântuitorul, profetic, și-a spus cuvintele de întărire pentru cei care vor fi puțini la timpurile acelea de atunci, când le-a spus și acestea care le trăim. Nu te teme, turma mică, că eu cu tine sunt. Îmi sunt dragi toți cei care mărturisesc pe adevărul Hristos, adevăratul Dumnezeu în acest păinjăniș atât de mizerabil din punct de vedere al ideilor așa zise dogmatice, al faptelor care sunt din ce în ce mai mediatizate distrugând ceea ce este mai frumos în om, caracterul și stabilitatea lui bipede în gândire. Iubiți-L pe Dumnezeu ca și Dumnezeu să ne iubească. El ne iubește din totdeauna, dar măcar din bunul simț, dintr-un obraz subțire, să-i dăm că suntem tributari un minim de sensibilitate, de prețuire ce trebuie lui Dumnezeu, aur, argint și toate celelalte, e trebuie, îi trebuie, ce alergăm fiecare dintre noi, nobilul sentiment de prețuire, o iubire gingașă, puțină, dar curată. Încă o dată le mulțumesc în alta simțitului mitropolit, preasfințitului Ambrozie, că deși bolnav, puțin, s-a ostenit să ne îmbogățească cu aceste cuvinte Părintelui Patapie, care este ucenicul Preasfințitului Hristostom, pe care îl cunoașteți, Părintului Grigorie din Boston, care este sub arhipăstoria Preasfințitului Hristostom. Suntem toți într-o comuniune, într-o cugetare și în același Iisus Hristos, de care ați auzit mărturisind și căruia i dăm slavă și cinste în veci. Amin.